Bugün biz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisi barədə danışacaq. Bu da çox təsirli hədisdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir gün sahabələrin gülüb danışdığını görür və onlara deyir, deyir ki, ey Muhammed ümməti, vallahi, əgər mən bildiklərimi bilsəydiniz, çox ağlayıb, az gülərdiniz. Əvvəlcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin andı barədə danışmaq istəyirəm vallahi deyə and içdi. Və Peyğəmbər olmağına baxmayaraq, Allahdan qeyrisinə and içmədi. Məxluqa Allahdan qeyrisinə and içmək haramdır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bunu qadağan edib. Allah Teala bunu qadağan edib. Və andın tərifini alimlər İbn Hüseymin və s. rahiməhumullah belə verir. Deyirlər ki, vav yaxud və yaxud tə hərflərini ismə qoşub xüsusi şəkildə ifadə etməklə hər hansı bir şeyi uca tutmaq. Bu hərflərdən birini ismə qoşaraq həmin o boşluğun şeyi uca tutursan. Biz and içdikdə deyirik, vallahi, ya billahi, ya da təllahi. Hər üçü varid olub. Quran və hədislərdə hər üç forması varid olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun əsabələri, onların yolunu tutub gedən sələf-i salih belə and içərdi. Yalnız Allaha and içərdilər. Və Allahdan qeyrisinə and içməyin hökmü nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu da bizə bildirib. Onun hökmü küfür və şirkdir. Küfür şirkdir, şirk də küfürdür, eyni şeydir bunun hökmü köfür və şirkdir. Doğrudur, kiçik şirkdir, ancaq kiçik şirkin də bağışlanılması müəmmalıdır. Ola bilər ki, Allah bağışlamasın. Cəhənnəmdə onun əzabını çəkəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədistə deyir ki, hər kim Allahdan qeyrisinə and etsə, küfür yaxud şirk etmiş olar. Hər kim Allahdan qeyrisinə and etsə, küfür yaxud şirk etmiş olar. Allaha and istikdə bura nələr aid edilir? Təhsə vallahi deyə bilərik, yoxsa başqa cür and içmək olar. Əlbəttə, var-rəhmən də deyə bilərik, var-rahim də deyə bilərik. Allahın bütün ad və sifətlərindən istifadə edərək Allaha and içmək olar. Ər-Rəhmana and olsun, Ər-Rəhimə and olsun. Belə də and içmək olar. Və <clears throat> Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Allah subhanahu teala Qurani kərimdə üç yerdə əmr edir ki, and içsin. Axı bizə şəriəti Allah öyrədib. Və andın formasını da Allah Taala özü bizə öyrədir. Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə üç yerdə ayə nazil edib. Birində deyilir ki: Kafirlər Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem'in yanına gelir ve deyirlər ki, o qiyamət günü doğrudurmu? Allah subhanətə alə ayə nazil edir. Deyir ki, onlar o qiyamət doğrudurmu deyə xəbər alacaqlar. De, Rabbime and olsun ki, doğrudur. Siz ondan canınızı qurtara bilməyəcəksiniz. Başqa bir yerde yine Allah subhanətə alə ayə nazil edir. Bir inkar edenler qiyamət bize gelmeyecektir dediler. De, hayır. Qeybi bilen Rabbime and olsun ki, qiyamət size gelecektir. Və hayat üçüncü, üçüncü ayədə kafirlər diyor ki, e, Allah subhanət hələ diyor ki, kafirlər dirilməyəcəklərini iddia etdilər. Ve, bəli, Rabbime and olsun ki, siz mütləq diriləcəksiniz. Sonra da etdiyiniz əməllər barədə sizə xəbər veriləcəkdir. Və biləsiniz, Allaha and içmək böyük bir şey, əzəmətli bir şeydir. Bunu inkar etmək də böyük günahdır. Allaha and içmək özü böyük bir şeydir, yəni ibadətdir. Və bunu inkar etmək də böyük günahlardandır. Namaz qılmaq böyük ibadətdir. Namazı inkar etmək böyük günahdır. Həmçinin də Allaha andisənin andını inkar etmək günahdır. Və buna heç peyğəmbərlər cürət etməmiş. Allahın andını inkar etməmişlər. Bəs biz nə çarəyik ki, andı eşitdikdə onu inkar edək. Yalnız istisnadır o hallar ki, and isənin 100 faizli yalançı olduğuna əminsən və bütün müsəlmanlar tərəfindən onun nə şəhadəti, nə andı qəbul edilmir. Bu halda onu kənarlaşdırırsan. Onun yalandan içdiyi and qəbul edilmir. Lakin başqa hallarda and içən kafir də olsa, müşrik də olsa, onun andı qəbul edilir. Buna dörd dənə misal çəkəcəm. Birinci misal ən böyük kafirin misalıdır. O da iblisdir. İblis iki əməli salih insanı, Allahın xəbərdar etdiyi insanı yoldan and vasitəsilə çıxarır. Allah tala hər ikisinə deyir ki, ağaca yaxınlaşmayın. İblis isə onlara and içərək onları yoldan çıxarır. Və qaseməhumə inni ləxum ələminə nasihin. And isti dedi ki, vallahi mən sizə nəsiyyət edənlərdənim. Sizə xeyir istəyirəm. İstəyirəm siz bu ağacdan yiyəsiniz, əbədi yaşayasınız mələklər kimi. Və onlar da ağaca yaxınlaşıb ağacın yem meyvəsindən yedilər. Halbuki Allah Taala onlara qadağan etmişdi. Allahın qadağan etdiyi bir şeyi iblisin andına görə pozdular. İblisə inandılar. İndi əgər biz kiminsə andını qəbul etməsək, onda belə çıxır ki, ya andını qəbul etmədiyimiz adam iblisdən də pisdir, ya da biz özümüz Adəm və Havvadan aleyhissalam daha ağıllı, daha tədbirliyik. İkincisi, münafiqlərin andı. Bilirsiniz, Təbuk döyüşündən 80-ə yaxın münafiq yayınır, getmir döyüşə. Münafiqlərdən başqa müsəlmanlar da, sahabələrdən də getməyənlər olur. Kəb ibn Malik və onun iki yoldaşı, dostu. Təbuq döyüşünə getmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem döyüşdükdən qayıtdıqda, döyüşdən qayıtdıqda münafiqlər gəlir, yalandan and içir. Deyirlər ki, vallahi bizim üzrümüz, səbəbimiz var, ona görə getməmişik. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların andını qəbul edir. Onlar üçün Allahdan bağışlanma və diləyir. Onları bağışlayır. Halbuki onlar münafiq idi. Andı isə Peyğəmbər s.a.v. üstün tutdu. Yenə deyirəm, and içənin andını qəbul etməmək o deməkdir ki, ya and içən o münafiqlərdən də pisdir, ya da andı qəbul etməyən Məhəmməd s.a.v.dən də ağıllıdır. Üçüncü misal, Əşəs ibn-i Qeys radiyallahu anh ilə Yahudi arasında olan mübahisə. Əşəs ibn Qeys radiyallahu anh gəlir, iddia edir, deyir, ya Rasulullah, filan torpaq yeri, başqa rəvayətdə o torpaqda olan o quyu mənimdir. Yahudi isə deyir, mənimdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, sənin dəlil subutun var? Deyir, yox. Onda deyir, Yahudi and içsin. Yahudi də and içir. Və ona verir. Əşəs ibn Qeys də deyir, ya Rasulullah, and içməyə nə var ki? Asan bir şeydir. Bu vaxt Allah Subhanahu taala ayə nazil edir. Əl-İmran surəsinin 77-ci ayəsini o ayədə bildirir ki, yalandan and içənləri nə cəza gözləyir. Onlara Allah Taala qiyamət günü üzünə baxmayacaq, şiddətli əzaba düçar edəcək, təmizə çıxarmayacaq. Bu cür əzablar gözləyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o yerdə o məşhur sözünü deyir. Deyir ki: "Əl-bəyyinə fə'al-müddəi وَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ ənkər. Kim iddia edirsə, dəlil sübut gətirməli, kim inkar edirsə, ona qarşı atılan o böhtanı and içməlidir. Şəriətin qanun qaydası belədir. Vəssalam. İndi, ya andı qəbul etməyə adam yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ağıllı, ya da andı qəbul olunmayan adam Yahudidəndir, pisdir. Yahudinin andını qəbul elədi. Nə olsun? O da insandır. Bizim dindədir, başqa dindədir. Bunun ona ədalətli olmağa nə aidiyyəti var? Və nəhayət sonuncu misal İsa aleyhissalamın oğrunun məsəli. Görür ki, bir nəfər oğurluq edir. Və yaxınlaşır. Deyirsən, oğurluq edirsən, deyir, xeyr. Canım əlimdə olana and olsun ki, oğurluq eləmirəm. İsa aleyhissalam da deyir, sənin andını qəbul elədim və gözlərimi yalancı saydım. Yəni, səhv görmüşəm, düz görməmişəm. Gör, anda necə üstün tutur. Və and böyük, əzəmətli bir şeydir. Bunu inkar etməyin özü də böyük bir günahdır. O ki qaldı, <clears throat> Allahın məxluqata and içməsinə. Quranda çox yerdə gəlir. Allah təala günəşə, göyə və s. məxluqata an içir. Bunun bircə cavabı var. Lə yüsələn mə yəfəl və hum yüsələn. O, elədiyi işlər barədə soruşulmaz. İnsanlar və cinlər isə elədikləri əməllər barədə sorğu-sual olunacaqlar. Vəssalam. <clears throat> Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü davam edək. Deyir ki, mən bildiklərimi bilsəydiniz. Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çox şey bilirdi. O, bu bildiklərindən bəzilərini sahabələrə elə izah edirdi, elə başa salırdı ki, onlar sanki o şeyi görürdülər. Və hətta bəziləri qorxudan xəstələnirdi də. Qızdırması qalxırdı, əsirdi, əsməcət durdu. Cəhənnəmdən, qəbir əzabından danışanda sahabələrin canına qorxu düşürdü. E, Günlərin bir günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sual verir sahabələrinə. Deyir ki, sizlərdən yuxu görən, bugün yuxu görən varmı? Deyirlər, xeyr, ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm də özü gördüyü yuxunu onlara danışır. Deyir, onda dinləyin, qulaq asın, mən sizə öz gördüyüm yuxunu danışım. Bu yuxu uzun yuxudur. Burada yalnız əsas bizə lazım olan hissəsini hiss edirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Cəbrail və Mikail gəlib mənə apardı və bir neçə günahkar adamın necə cəza çəkdiyini göstərdi. Birisi var idi, dəmir qarmağı ağzına keçirib ağzını cırırlar. Başqa tərəfi cırana qədər təzədən bu bir tərəf bitişir, sağalırdı. Beləcə ta qiyamətə qədər onun gah sağ, gah sol, gah sağ, gah sol tərəfini qışdırırdılar. Soruşdum ki, bunun halı niyə belədir? Dedi ki, dedilər ki, bu yalancıdır. Özü də elə yalancı ki, cəmaat onun sözünü doğru kimi qəbul edirdi. Bu sözü deyəndə hamı elə bilirdi ki, bunun dediyi doğru sözdür. E, cəmaat arasında bu söz yayılırdı, hamı da buna inanırdı. Qiyamət günü isə bəlli olacaq ki, bu yalancının böyüyü idi. Əsl yalancı idi. İkincisini göstərdilər uzanmışdı yerə. Başının üstündə də bir nəfər əlində iri bir daş başına çırpırdı. Daş yombalanıb qırağa gedirdi. Daşı gedib gətirənə qədər başı düzəlirdi. Beləcə qiyamət gününə qədər onun başı dağılacaq. Soruşdum ki, bunun halı niyə belədir? Dedilər ki, bu da namazlara qəstdən yatıb qalan, vaxtını keçirən adamdır. <clears throat> Sonra deyir, mənə təndir göstərdilər. Aşağısı geniş, ağzı isə dar bir təndir. İçində lüt qadın və kişilər yanırdı. Hər dəfə təndir alovlandıqda onlar təndirin lap ağzına qalxır, lakin çıxa bilmirdilər. Yenidən təndirə düşürdülər. Soruşdum ki, bunların halı niyə belədir? Dedilər ki, bunlar da zinakar qadınlar və kişilərdir. Və nəhayət dördüncü sünü göstərdilər, qanlı gölün içində. Özü də orada olan qan ən murdar qanlardır hər dəfə o göldən qırağa çıxmaq istəyəndə sahildə dayanan adam onu daşa basıb yenidən gölə salır. Qiyamətə qədər beləcə qanın içində üzür. Soruşdum, bunun halı niyə belədir? Dedi ki, bu da sələm yeyənlərdir. Sonra davam edək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü bir çox ağlayıb az gülərdiniz. Çox ağlayıb. İndi ağlamaq barəsində danışacaq. Ağlamağın növləri var. 10 cür ağlamaq növü var. İbn-i Qeyyim rahiməhullah bunun hamısını sadalayır. Bəlkə də bundan artıq ola bilər ağlamaq növü, lakin alim 10 dənəsini gətirir. Birincisi, rəhm edib acıyaraq ağlamaq. Kiməsə yazığın gəlir, rəhm edirsən, ondan dolayı ağlamağa başlayırsan. Və buna da bir neçə misallar çəkmək var. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm <clears throat> ellerini göğe kaldırıp yalvararak Allah'ım, ümmetim, ümmetim deyip ağlamağa başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine yazığı gelirdi. Ki küfür, şirk, günah içinde kalsalar, zayıf kalsalar, cehennemli olacaklar. Allah Cebrail aleyhisselamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gönderdi ki, ağlamağının səbəbini soruşsun. Halbuki Allah onun səbəbini özü yaxşı bilirdi. Lakin buna baxmayaraq Cəbrail əleyhissalam onun yanına göndərdi. Cəbrail gəlib ondan ağlamağının səbəbini öyrəndikdən sonra Allahın yanına qayıdıb bunu ona bildirdi. Allah Teala da buyurdu. Dedi ki, ey Cəbrail, Məhəmmədin yanına get və de ki, biz tezliklə sənin ümmətinə, ümmətini sənə <clears throat> sevdirəcək və sənə heç, pis, heç bir pislik etməyəcək. Ümmət səni sevəcək, sən də ümmətini sevəcəksən və heç bir pislik də sənə dəyməyəcək. Belə də oldu. Bir müddət keçdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi hamı sevməyə başladı. İndiki günə qədər də hamı sevir. Bəziləri bu sevgini üzə çıxarır, bəziləri də qorxularından bu sevgini içərilərində gizlədir xüsusən də kitab əhli arasında. Qorxularından sevgini qəlbində saxlayanlar var. <clears throat> Həmçinin belə bir ağlamağa başqa bir misal da çəkmək olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mu'ta döyüşündə 100 minə yaxın kafir qoşununa qarşı 3 minə yaxın müsəlman qoşunu hazırlayıb göndərir. Və əvvəlcədən tapşırır ki, filan kəs ölsə, şəhid olsa filan kəsi seçərsiniz. Filan kəs şəhid olsa filan kəsi seçərsiniz. Beləcə, üç nəfərin adını çəkir. Və hamı bilir ki, bu üç nəfər şəhid olmalıdır. Çünki artıq Peyğəmbər s.ə.v təyin elədi ki, şəhid olsa filan kəsi seçərsiniz. Üçüncüsü də şəhid olandan sonra istədiyinizi seçərsiniz. Bu üç nəfərdən biri də Cəfər ibn Əbi Talib olur. Radiyallahu anh. Peyğəmbər s.ə.v Cəfəri çox istəyirdi. O şəhid olanda ona çox təsir edir gəlir onun ailəsinə, uşaqlarını görəndə dözülmür. Başlayır ağlamağa. Uşaqlarını qucaqlayır Cəfərən, o başlayır ağlamağa. Ağlayanda artıq Cəfərən həyat yoldaşı başa düşür ki, ərinin başına neysə iş gəlir. Və soruşur ki, Cəfərə neysə olubmu? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, bəli, şəhid olub. Və qadın da başlayır ağlamağa. Və nəinki bu xəbəri Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm ardınca deyir ki, Allah subhanətə alə Cəfərə cənnətdə iki qanad bəxş edib. O qanadlar vasitəsilə cənnətdə uçur. Bütün şəhidlər yaşıl quşların boynunda uçur cənnətdə. Özləri uça bilmir. Cəfər isə mələklərlə bir yerdə istədiyi yerə uça bilir. Allah subhanətə alə ona cənnətdə qanad verir. Bu da onun əlbəttə ki, fəzilətinə dəlalət edir. <clears throat> Həmçinin başqa bir rəvayətdə bu ağlamağa misal çəkmək olar. Ummu Sələmə danışır, rəvayət edir. Deyir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evdə oturmuşdu və heç kəsi yanına qəbul etmək istəmirdi. Buraxmırdı tək oturmaq istəyirdi, tək qalmaq istəyirdi. Və bu vaxt Hüseyin radiyallahu anhu balaca uşaq idi. İzinsiz gəlib girdi yanına. Deyir, mən gördüm o necə gəlib keçdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına heç nə demədim. Çox istədiyi nəvəsi idi. Və birdən mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ağladığını eşidib onun yanına gəldim. Gördüm, hönkür-hönkür ağlayır. Gəlib içəri girəndə baxdım ki, Hüseyin onun ayağının üstündə oturub. Peyğəmbər də ağlaya-ağlaya onun başını sığallayır. Dedim, ya Rasulullah, o sənin yanına gəldikdən sonra nə baş verdi ki, sən ağlayırsan? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Cəbrail mənim yanımda idi. Onu gördükdə məndən soruşdu, dedi ki, sən onu çox istəyirsən, hə? sevirsən onu. Dedim, bəli, əlbəttə sevirəm. Dedi ki, sənin ümmətin onu Kərbala deyilən yerdə öldürəcək. Sonra da Cəbrail mənə o yerin torpağından verdi, göstərdi. Əslində, Kərbala, kərb, o belə sözündən əmələ gəlir. Kərb, sıxıntı və bəla da elə bəla deməkdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Hər ikisi barədə deyib ki, onlar cənnətin cavanlarının ən hörmətli olanlarıdır, şəhidlərdir, həm də hər ikisi barəsində deyib ki, Allahım, mən onu sevirəm, sən də onu sev. Hər ikisi barəsində. İkincisi, yəni ağlamağın ikinci növü qorxudan ağlamaqdır. Əlbəttə ki, Allah qorxusundan. Başqa iki, neyinsə qorxusundan Allaha şərik qoşmaq olmaz. Allah qorxusundan ağlamaq. Günlərin bir günü bir nəfər sahabələrdən biri gəlir, Muaviyyə radiyallahu anhaya bir hədis danışır. Təəccüblənməyin, o vaxt sahabələr hamısı bütün hədisləri bilmirdilər. Elə sahabə olurdu ki, bir hədisi bilir, başqa birisi onu bilmir. Hətta Ömər, Əbu Bakır, Osman, Əli, Muaviyyə, Hamısı radiyallahu anh. Və burada da Muaviyyəyə bu sahabə bu hədisi danışır. Hədis məşhur hədisdir. Qiyamət günü ki, üç sinif insanı Allah çağıracaq. Alim sinfini, varlı, var tayfasını və bir də mücahidləri, döyüşənləri. Hər üçünə sual verəcək ki, sənə bu neyməti verdim, elm, var dövlət, güc. Bunu nəyə sərf elədin? Hər üçü eyni cavabı verəcək ki, Allahım, sənin yolunda insanlara öyrətdim, sənin yolunda varımla mallıq etdim, nə xərclədim, sənin yolunda vuruşdum, hər üçünə cavab verəcək ki, xeyr, yalan danışırsınız. Siz bunu edirdiniz ki, sizə alim desinlər. Desinlər ki, nə səxavətli, əlasıq insandır, nə gözəl, döyüşəndir, qəhrəmandır və s. Bu adları da dünyada ikən aldınız. İndi isə sizin ahirətdə heç bir payınız yoxdur. Özü üstə sürüklənib cəhənnəmə atılacaqlar. Bunu deyəndə Muaviyyə radiyallahu anh başlayır ağlamağa. O qədər ağlayır ki, ürəyə gedir. Su vurub üzünə oyadır, ayıldırlar. Ayılan kimi deyir ki, Allah subhanətə alə düz deyir. Mən kənə yuridil həyətə dünya və zinətəhə müvəffi iləyhim əmələhum fiyhə və hum fiyhə lə yubxasın. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار Bu kəslər ki, dünya həyatını və onun bərbəzəyini istəyir, onun üçün yaşayır, onlara dünyada ikən istədiklərini verəcək. Əməllərinin əvəzini dünyada ikən verəcək və onlara qarşı haqsızlıq etməyəcək, olunmayacaq. Onlar qiyamət günü ancaq cəhənnəm oduna nail olacaqlar. Qiyamət günü onların payı cəhənnəm odundan başqa bir şey olmayacaq. Həmçinin başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala möminləri vəsf edərkən deyir ki, onlar Ər-Rəhman ayələrini oxuduğu zaman səcdəyə düşüb ağlayırlar. Ayələr onlara təsir edir. Ayələri oxuduqda bu sənə təsir etmirsə, onda bunu nəyə görə oxuyursan? Nəyə görə vaxtını itirirsən? Bu ayələr sənə təsir etməlidir bilməlisən ki, Allahın kəlamını oxuyursan. Bu, başqa kəlam deyil. Həmçinin <clears throat> qorxudan ağlayanlar qiyamət günü Allahın kölgəsi altında olacaqlar. 7 sinif insandan o kölgə altında olanlardan biri də onlar, onlardır ki, təklikdə Allahı yad edib ağlayırlar. Təklikdə. Heç kəs bilmir ki, bunlar təklikdə nə işlə məşğuldur. Bizdə Allah verir ki, təklikdə bunlar Allahı yad edib ağlayırlar. Xəstlikdə elə bir rəvayət oxuyursan, ağlayırsan ki, cəmaat arasında ona oxuyanda heç ağlamağın gəlmir. Çünki cəmaatın hərəkətləri sənin başına o qədər qarışdırır ki, o rəvayətin mənası barəsində dərindən düşünməyə səndə imkan qalmır. Həmçinin qorxudan ağlayanlar barəsində misal çəkmək olar bəzi sahabələri. Bunlardan Sabit ibn Qeys radiyallahu anh, məşhur hadisədir. Ayə nazil olur, ayədə Allah salı deyir ki, səsinizi Peyğəmbərin səsindən yüksəyə qaldırmayın, yoxsa əməlləriniz pus olar. Heç özünüz də bunu hiss etməzsiniz. Və Sabit ibn-i Qeys radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.v-in xətibi idi. Yanında kafirlərə qarşı, müşriklərə qarşı söz deyən, xutbə verən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü icazə vermişdi və bu gedir evində oturur, başlayır ağlamağa. Günü gündən də zəifləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onu da ancaq adam göndərir. Adam qayıdıb deyir ki, ya Rasulullah, sabit dedi ki, o cəhənnəm əhlindəndir. Çünki səsin sənin yanında buca yüksək qaldırır. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir, qayıd ona, de ki, o cənnət əhlindəndir. Sağlığında ikən artıq Sabit ibn Qeys radiyallahu anh bilir ki, cənnət əhlindəndir. Hər kəsə bu nəsib olmur. Bu da ona o qorxu, ağlamağın sayəsində verilir. Bunun nəticəsində. İndi biz qorxsaq, müjdə verən olmasa da bizə, çünki Peyğəmbər də artıq yoxdur. Lakin əmin ola bilərsiniz ki, bu əməlin sayəsində, müqabilində həmin o cənnəti ala bilərsiniz. Ən azı cəhənnəmə də düşsəniz, o ağlayan gözlər yanmayacaq. Ən azı. Yenə başqa bir misal. Abdurrahman ibn Avf rəvayət edir ki, Abdullah ibn Ömər və Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma hər ikisi görüşdü. Uzaqdan gördüm bunlar görüşdülər. Sonra Amr, Abdullah ibn Amr çıxıb getdi. Abdullah ibn Amr getdikdən sonra Abdullah ibn Ömər ağlamağa başladı. Ondan soruşduq, səni ağladan nədir? Nəyə ağlayırsan? Dedi ki, Ey Əbu Abdurrahman, bu kişi mənə dedi ki, yəni Abdullah ibn Amr, mənə dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Allah qəlbində xardal dənəsi ağırlığında təkəbbürlü olan adamı üz üstə sürükləyərək oda atacaqdır. Gör, bir kəlmə söz dedi, çıxdı, getdi, ona axirətini yada saldı. Onda olan qorxunu artırdı. Və e bu da başladı ağlamağa onun sözü ilə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sözü onu görmədən Abdullah ibn Amr'ın ağzından eşidir bunu. Gör buna necə təsir edir və başlayır ağlamağa. Başa düşür ki, hər kəsin qəlbində o təkəbbürlük olur. O təkəbbürlüyə qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Başqa bir rəvayət. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zəlzələ surəsini oxuduqda Abbaqır ağlamağa başlayır. Rasulullah s.a.v. deyir ki, səni ağladan nədir? Ey Abbaqır! Deyir ki, bu surə mənə çox təsir elədi. Biz nə cavab verəcəyik elədiyimiz əməllərə barəsində? Hər kəs zərrə qədər pisliyə etsə, onun əvəzini verəcək. Yəni, cəzasını çəkəcək. Yaxşılıq etsə, onun əvəzini görəcək. Rasulullah s.a.v. ona toxtahlıq verir ümidini üzmür. Deyir ki, əgər siz insanlar xəta etməsəydiniz, günah işlətməsəydiniz, Allah sizdən sonra elə bir ümmət yaradardı ki, onlar xəta edər, günah işlədər, bağışlanma dilədikdə isə Allah onları bağışlayardı. İnsan xətakardır. Təbiəti bunun, yəni fitrəti, Allah tala bunu belə yaradıb. Xəta etməlidir, naqisdir. Lakin xətaların xəta edənlərin ən yaxşısı tövbə edənlərdir. Həmçinin başqa bir rəvayət İbn Omardan, radiyallahu anhadan Quran oxuyarkən gəlib bu ayəyə çatdı. Ayədə Allah Subhanahu taala deyir ki: "Yevme yakumun nasu rabbil alamin." O gün insanlar aləmlər Rəbbi qarşısında ayağa qalxacaqlar. Burada dayandı, üzü qoyulu, səcdəyə düşüb başladı ağlamağa və artıq Quran oxumağa davam edə bilmədi. O, o dərəcədə ona təsir elədi. Hanzələ radiyallahu anhu, bunu da siz bilirsiniz, dəfələrlə bunu danışmışam. Ağlaya-ağlaya gəlib Abbakrın yanından keçir, radiyallahu anhu soruşur ondan ki, nəyə görə ağlayırsan? Deyir, ey Abbakr, Hanzələ münafiq olub. Abbakr deyir, sən nə danışırsan? Deyir ki, axı biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gedirik, o bizə imandan, cənnətdən, cəhənnəmdən danışır, imanımız qalxır, elə ki, dünyaya başımız qarışır, evə qayıdırıq, ailəmizə qayıdırıq, yenə iman aşağı düşür. Demək, biz münafiqik, kəh belə oluruq, kəh belə. Abu Bakır radiyallahu anh da başlayır ağlamağa, qorxudan. Ki, əlbəttə, onda mən də münafiqəm. Gedək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına, görək o bizə nə nəsiyyət edəcək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də yenə də onlara rahat cavab verir. Rahat olsunlar deyə deyir ki, siz adi insansınız. Hər kəs xəta edir və hər kəsin də xəta etdikdə imanı azalır, yaxşı işlər itaət etdikdə o iman qalxır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v onlara deyir ki, siz gah belə olursunuz, gah belə. Lakin, əgər fərz edək ki, daim mənim yanımda olduğumuz kimi imanda olsaydınız, mələklər sizinlə gəlib yollarda, məclislərdə əllə görüşərdilər. Təəssüfkardan belə olursun, hərdən belə. Yenə bir misal, demək, Saad radiyallahu anhu Salman Farisinin yanına gəlir ona baş çəkməyə. O da çox bərk xəstə olur, ölüm ayağında olur. Və gəlir görür ki, Salman radiyallahu anhu ağlayır. Sadi deyir, şey Salman, ey Əbu Abdullah, səni ağladan nədir? Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edərkən səndən razı idi və sən onunla inşallah hovuzunun yanında görüşəcək və onunla bərabər inşallah cənnətə gedəcəksən. Cənnət sənin üçün darıxır. Səni gözləyir səbirsizliklə. Deyir ki, mən ölümümə görə ağlamıram, ölümdən qorxmuram və dünyaya da həris deyiləm. Dünya üçün də, yəni dünyamı qoyub gedirəm deyə bunu ağlamıram. Mən ağladan başqa şeydir. İndi siz də ağlayacaqsınız bunu işləndə. Deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizdən əhd aldı ki, mən sizi necə bu dünyada qoyub gedirəmsə, eləcə də ardımca gələrsiniz. O bizi qoyub gedəndə biz kasıb adamlar idik. İmanlı, onunla bir yerdə döyüşə birinci can atanlardan. İndi isə mən ölüb gedirəm. Baxıram ki, mənim hər şeyim var. Çoxlub var, dövlətim var. Heç Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında olduğum adam kimi bu dünyadan çox getmirəm. Başqa cür gedirəm. Mən ona ağlayıram ki, bu mənə nəsib olmadı. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizə nəsiyyət etdiyi kimi bu dünyadan gedin. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bizə nəsiyyətini belə elədi. Dedi ki, bu dünyadan köstükdə müsafir kimi kösün. Nə qədər sizə azuqa lazımdır, elə onu götürün gedin. Dünya malına bağlanmayın. Sonra Saad radiyallahu anhə nəsiyyət edir. Deyir ki, ey Saad, bir iş gördükdə Allahı yad et və var dövləti cəmaat arasında böldükdə insafla böl və hökum verdikdə ədalətli ol. Üçüncüsü, ağlamağın növü istək və məhəbbətdən ağlamaq. Əbu Bakır radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi çox sevirdi həmişə onunla bir yerdə olmuşdu, həmişə onunla bir yerdə o getdiyi yerə gedərdi, o oturduğu yerdə oturardı. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm də onu çox istəyirdi. Günlərin bir günü xəlifə olduğu vaxt Ömər radiyallahu anh çağırdı və dedi ki, ey Ömər, yadındadır, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ilə birgə Ummu Əyməni baş çəkərdik, onu ziyarət edərdik. Gəl indi də gedək ona baş çəkək. Gəl indi ikimiz gedək, o qadına baş çəkək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu ziyarət etməyə çox istəyərdi, xoşlayardı. Nəhayət onlar Ummu hə- Əymənin evinə gəldi. Ummu Əymən onları gördükdə qadın ağlamağa başladı. Və hər ikisi ondan ağlamağın səbəbini soruşdu. Dedi, nə üçün ağlayırsan? Peyğəmbərin Allahın yanında olması onun üçün daha xeyirlidir vəfat edib, çünki insandır. Onsuz da vəfat eləməli idi. Allahın yanında olmasa onun üçün daha xeyirlidir. Qadın dedi, xeyr, mən ona ağlamıram. Onsuz da o vəfat eləməli idi. Mən buna ağlamıram. Mən ona görə ağlayıram ki, artıq vəhiy heç vaxt nazil olmayacaq. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə daha çox Allahın vəhiy nazil eləməsini istəyirdi. Bu sevgidən qadın ağlayır. Və bu sözdən sonra Əbu Bakrla Ömər də ağlamağa başlayır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allaha yalvarır ki, anasının qəbrini ziyarət etməyi, onun üçün bağışlanma diləməyə izin versin. Allah Teala da ona anasının qəbrini ziyarət etməyə izin verir, lakin bağışlanma diləməyə izin vermir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlamağa başlayır. Ağlayır. Nə olsun ki, anası bütpərəslərin dini üzərində ölüb. Zəq ana idi, ana kimi onu çox istəyirdi deyə, çox istədiyindən ağlayır və bu da qəbahət deyil. Bu da günah deyil. Sonra da sahabilərinə əmr edir ki, mən sizə əvvəllər qəbr, qəbirləri ziyarət etməyə qadağan etmişdim. İndi isə əmr edirəm, qəbirləri ziyarət edin. Bu sizə axirətinizi, ölümünüzü xatırladacaq. Və bir dənə başqa bir misal da çəkim, sonra keçək dördüncü növə. Bunu da əvvəlki dərslərdə danışmışdım. Salman radiyallahu anh ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi uzun axtarışdan sonra gəlib tapır, sevinir, çox istədiyindən Peyğəmbər s.ə.v-i qucaqlayır və başlayır ağlamağa ki, nəhayət ki, istədiyimi tapdım. Allah s.ə.v. bizə onu qucaqlamağa nəsib eləsin. Dördüncüsü, sevinc və fərəhdən ağlamaq, sevinib ağlamaq. Buna da misal olaraq yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi misal gətirirəm. İbn Masud radiyallahu anh ilə rastlaşır və deyir ki, oxu sənə qulaq asın. İbn Masud da deyir, ya Rasulullah, Quran sənə nazil ola ola, mən necə sənin qarşımda bunu oxuya bilərəm? İxtiyarım çatmır. Deyir, yox, mən sənə icazə verirəm və mən xoşlayıram ki, başqasından onu dinləyim. Xüsusən də səndən. İbn Masud çox gözəl Quran oxuyurdu. Və başlayır nədənsə Nisa surəsindən oxumağa. Nisa surəsindən oxuyur, gəlir bu ayəyə çatır. Allah Subhanahu taala ayədə deyir ki: "Və keyfə izə ci'nə min kulli ummetin bi şəhidin Və cinə bikə alə həuləyə şəhidə. O gün ki, hər ümmətdən özlərinə bir şahid, səni də onlara şahid gətirəcək. Halı necə olacaq? Bu üstünlüyü onun. Ona Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sevinir ki, onu bütün insanlardan Allah üstün etdi. Hər Peyğəmbər öz ümmətinə şahid. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem isə bütün Peyğəmbərlərə şahid gələcək. Bu onun üstünlüyüdür. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dayan. İbn Məsud deyir, başımı qaldırıb gördüm ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlayır. Əlbəttə ki, o sevindiyindən ağlayırdı. Ki, Allah taala ona o cür nimət bəxş edib. Sonra bir misaldır. Sevincdən ağlamağa bir cavan oğlan gəlir məscidə daxil olur, elm məclisinə yaxınlaşır və soruşur ki, Əbu Ali ibni Şazan kimdir? Tələbələr şeyxi göstərirlər ki, budur. Şeyxin yanına yaxınlaşır, deyir ki, sizsiniz Əbu Ali ibni Şazan deyir, bəli. Deyir ki, mən yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gördüm. O mənə dedi ki, get, Əbu Ali ibn Şazanı axtar, tap. Onu görsən, mənim salamımı ona çatdır. Onu deyib, o cavan oğlan çıxıb getdi. Və şeyx ağlamağa başladı. Ağlaya-ağlaya dedi ki, mən bilmirəm, nə əməl etmişəm ki, buna nail olmuşam. Yalnız onu deyə bilərəm ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini səbirlə cəmaata öyrədirəm. Və hər dəfə onun adı xatırlandıqda ona salavat gətirirəm. Və salam. Budur müjdə. Və hər kəsə də bu müjdə ola bilər və hazırki dövrdə də belə bir şey olub. Albaniya rahiməhullah bilirsiniz, məşhur mühəddisdir, hədis elmini insanlara düzgün şəkildə çatdıran alimlərdən biridir. Onu da bir qadın zəng telefonla müjdələyir. Deyir ki, yuxu görmüşəm. Onu yaza bilərsənmi? Albaniya rəhməllah deyir ki, de, xeyirli olsun, de. Qadın yuxusunu danışmağa başlayır. Deyir ki, ya rəfiqəmlə düz yolla gedirdik. Gördük, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qabaqda gedir. Onun addımları ilə də, izi ilə arxadan bir yaşlı qoza kişi gedir. Rəfiqəm soruşdu ki, bu kimdir? Dedim ki, bu bizim şeyximiz Albanidir. Şeyh başlayır ağlamağa. Sevincindən ağlayır. Həmsinin Osman radiyallahu anh bunu gərək əvvəlcə, əvvəldə misal çəkərdim. Osman radiyallahu anh da xavaricilər onun evinə girib onu öldürmək istəyəndə bağlayır. Xavaricilərə elə gəlir ki, o qorxudan, onların qorxusundan ağlayır. O sevincindən ağlayır. O yuxu görmüşdü. Yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, axşam iftarı bizimlə bir yerdə eləyəcəksən. Sevincindən ağlayır. O bilir ki, Allah subhanətə alə ona elə bir köynək verib ki, onu gələk əynindən çıxarmasın. O ilə bir yerdə geçsin bu dünyada. Elə də gedir. Beşincisi, ağırdan ağlamaqdır. Bunun haqda da hədis gətirməyə, ayə gətirməyə ehtiyac yoxdur. Kiminsə arası ağrıyanda kəsiləndə, sananda bu təbii, təbii ağlamaqdır. Hər kəs ağlayır. Bu da günah deyil. Əvvəl sadaladığım hamısı, e, yəni bütün ağlamaqlar insana savab gətirir. Buna görə savab qazanırsan. Bu isə mübahdır. Yəni nə savab, nə günah qazanmırsan. Altıncısı, ən geniş ətraflı danışacağım kədərdən ağlamaqdır. Nəyəsə kədərlənib ağlamaq və İlk olaraq şeytanın kədərini misal çəkəcəm. Şeytan da kədərlənir. O da qəmi yeyir. Peşman olur ki, mən nə qələt idi elədim. Və Adəm əleyhissalam onun bütün nəsli Allahın qarşısında səcdə etdikdə hər dəfə səcdə edəndə gör, milyonlarla insan səcdə edir Allah üçün. Hər dəfə səcdə edildikdə tək iblis başqa şeytanları demirəm, tək iblis başlayır ağlamağa. Deyir, vay mənim halama. Adəm övladına səzdə əmr edildi. Səzdə elədi, nizat tapdı. Mənə isə səzdə əmr edildi. Eləmədim, yoluma azanlardan oldum. Ağlayır. Fikir verirsiniz? Ağlayır. Şeytan da ağlaya bilir. Lakin kədərdən. <clears throat> Sonra yenə bir misal ata-ananın kədərdən ağlaması övlada böyük günah qazandırır. Ata-ananı ağlatmaq olmaz. Heç bir halda. Və bir nəfər iştihad edir. Elə bilir ki, ata-ananın ağlamağından üstün Allah yolunda vuruşmaqdır, cihaddır. Və gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yanına. Deyir, gəlmişəm ki, sənə beyyət edim. Söz verim ki, düşmənlə axıra qədər vuruşub Allah yolunda öləcəyəm. Lakin ata-anam evdə ağlayır, istəmirlər ki, mən gedim düşmənlə vuruşmağa. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona deyir ki, ged onların yanına. Qayıd onların yanına, necə onları ağlatmısansa eləcə də onları güldür. Fikir verirsiniz. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm doğrudan da çox rəhimli idi. İnsanlara qarşı çox rəhimli və şəfqətli idi. E, günlərin bir günü qızının qızı vəfat edir. Zeynəb radiyallahu anhanın qızı vəfat edir. Bu da xəbər göndərir atasına ki, bəs uşağım vəfat edir, gəl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də gələn adama deyir, ged ona deyir ki, şübhəsiz ki, Allah İstədiyi vaxt verir, istədiyi vaxt alır. Al, almağı da, verməyi də özünə aiddir. Və onun yanında hər bir şeyin öz əcəli var. Əcəli çatdıqda onu aparır. Qoy səbr eləsin. Zeynəb yenə dözmür. Ümidlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm gözləyir. Nə üçün gözləyir Allah bilir. Çağırır yenə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm durub gedir. Gəlir. Uşağı götürür qızdırma içində olan uşağı bağrına basır və başlayır ağlamağa. Yanımda olan sahabə Səad radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, sən də sən də ağlayırsan, ha? Bax, sən Allahın elçisisən. Suala bax. Allahın elçisi indi gərək ağlamasın. Sahabə elə başa düşür ki, gərək Allahın elçisi ağlamasın. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem insan idi bizim kimi. Onun da qəlbi bizim kimi insan qəlbi idi. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ona yazığım gəlir deyə ağlayıram. Onun ölümünə kədərlənirəm. Necə ki, İbrahim, İbrahim oğlu İbrahimin ölümünə kədərlənib ağlayırdı. Və sonda da deyir ki, Allah öz qullarından yalnız rəhimli olanlara rəhm edir. Yenə bir misal çəkəyim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Fatimə insanlar arasında Peyğəmbərə ən çox oxşayan adam idi. Yerişində, danışığında, gəzişində və s. Hər dəfə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldikdə qalxıb ona yer verərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qalxıb ona yer verərdi. Ona xoş gəldin deyərdi. Və s. Sonuncu dəfə gəldikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq xəstə olur. Qalxıb onu qarşılaya bilmir. Onu öz yanına çağırır. Və deyir, əyil sənə deyəcəyim söz var. İki kəlmə deyir. Birincisini deyəndə Fatimə radiyallahu anhə başlayır ağlamağa. İkincisini deyəndə başlayır gülməyə. Əvvəl ağlayır, sonra gülür. Ağlamağının və gülməyinin səbəbini Ayşə radiyallahu anhə sonradan ondan soruşduqda Deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem əvvəlcə mənə dedi ki, artıq mən ölürəm. Ona görə ağlamağa başladım. Sonra dedi ki, mənim yaxınlarımdan ən birinci mənə qovuşan sən olacaqsan. Və mən onu da güldüm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada çox gözəl bir söz deyir. Deyir, fəni'mə sələfu ənə ləki. Mən sənin üçün necə gözəl sələfəm. Və sələf sözü Təzə bir şey deyil. Sələflər deyəndə təzə bir şey deyilmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi sözdür. Mən sənin üçün sələfəm. Və bizdən əvvəlki bütün olub gedənlər bizim üçün sələflərdir. <clears throat> Yenə bir misal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evində, yerdə, həsirin üstünə dirsəklənib oturur Böyrünü səsirin üstünə qoyur. Bu vaxt Ömər radiyalarının içəri girir, bunu görəndə başlayır ağlamağa. Deyir ki, ey Ömər, səni ağladan nədir? Deyir ki, necə ağlamayım? Bu sənin evinin halı, bu da sənin halın. Həsir, biraz xurma, biraz su, başqa heç nə olmur evində. Lakin Rum və Fars imperatorları cah-calal içində yaşayırlar. Onların hər şeyi var. Gör, necə izah edir, subhanallah. Çox şey demir ona ki, cənnətdə bizə belə olacaq, Allah Allah bizə bu neyməti verəcək və gələcəkdən də deyə, deyə bilərdi ki, bax, gələcək Rum, Fars imperiyaların, bütün var dövləti müsəlmanların olacaq. Yox, keçən dərs dedim ki, əgər dünyanın qədir qiyməti olsaydı, Allah Allah kafirə bir udum su verməzdi. Gör, nə deyir? Deyir ki, ey Ömər, İstəməzsən, istəmirsən ki, dünya onların axirət isə bizim olsun. Dünya onların axirət isə bizim olsun. Ömər Əliyəlhanı dərhal üzü dəyişir, başlayır gülməyə. Və gülə-gülə deyir ki, əlbəttə, ya Rasulullah. Qoy dünya onların olsun, axirət isə bizim. Allahdan da istəyim budur ki, Allah subhanətə alə bizə axirəti nəsib eləsin. Sonra yenə kədərdən ağlamağa bir misal <clears throat> Umeyr ibn Əbi Vakkas radiyallahu anhu 12 yaşında balaca uşaqkən sahabələr döyüşə hazırlaşanda bu da gəlir dayanır səhvdə. Və arxa, arxa səhvdə dayanır, ayağının altına da bir şey qoyur ki, boyu uca görsənsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu da döyüşə götürsün özü ilə. Rasulullah s.ə.v görür ki, bu uşaqdır. Ayağının altına neysə qoyun qalxıb ki, sahabilərlə bir boyda olsun, bunu da aparsınlar. Qəbul eləmir. Deyir ki, yox, sən döyüşə getməyəcəksən. Balacasan. Və o meyir başlayır ağlamağa. Ağlayır, inciyir, çıxıb gedir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm icazə verir. Deyir ki, bir şərtlə gedəcəksən ki, sahabələrin ancaq qılıncını daşıyacaqsan. Bədir döyüşü. Şimdi Bədir döyüşündə iştirak edib bilirsiniz də onu nə gözləyir. Bütün günahları bağışlanır. Görün, Ümeyr radiyallahu nə deyir? Deyir ki, mən o döyüşə gedəndə əlimi üzümə vururdum, hələ saqqalım çıxmamışdı. Uşaq idi. Sonra yenə bir başqa misal <clears throat> bu da yenə Umeyrdir, lakin başqa Umeyrdir. Umeyr ibni Cülləs. Daha doğrusu Umeyr ibn Saaddır, sonra atalığı olur Cülləs. Bu da məşhur hadisədir. Peyğəmbər s.ə.v döyüşə kömək istədikdə atalığı Cülləs Umeyrin yanında qayıdıb deyir ki, əgər biz hər deyiləni yerinə yetirsək, onda uzun qulağa bənzəyərik. Ömer radiyallahu anh, da qalır iki şey arasında. İki sevimli adamdan birini mütləq, yəni iki sevimli adamdan birinə qarşı mütləq çıxmalıdır. Ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə qarşı xəyanət edib, bu sözü ona deməməli, çatdırmamalı, ya da ki, çatdırıb atasını pis vəziyyətdə qoymalı. E, bir şeyi də qeyd eləmək lazımdır. Atasının sözünü gedib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə çatdırmaq, İndiki zamanda o frazalar var, işverənlik. İşverənlik deyil. Əksinə, bu cür günahı araşdırıb, bəyan etməyin faydasını indi rəvayətin axırında görəcəksiniz. Ümer qərara gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə gedib bunu desin və gedir deyir də. Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm gülləsi çağırtdırır. Deyir ki, sən belə bir şey demirsən, hə? bu axı küfürdür. Peyğəmbərə qarşı belə şey deməyə Deyir ki, vallahi deməmişəm. Orada oturan sahabələr də, bütün böyük sahabələr deyir, hamısı mənim üzümə baxırdı. Özü də hirsli, qəzəbli, qəzəbli ki, uşağa bax, atasına qarşı gəlib böhtan danışır. Yalan danışır. Halbuki uşaq düzünü deyirdi. Uşaq olduğuna görə ona inanmırdılar. İnanmaq istəmirdilər. Atasına inanırdılar. Atası da yaxşı adam idi. Ümeyr atasını öz atası kimi çox istəyirdi. Və bir, az bir müddətdən sonra Peyğəmbər s.ə.v tər basır. Bütün sahabələr başa düşür ki, buna vəhiy gəldi. Və Cülləs də başa düşür ki, indi onun yalanı üzə çıxacaq. Lakin burada uşaq başlayır ağlamağa. Bu kədərdən ki, heç kəs mənə inanmır. Ağlaya-ağlaya da ürəkdən doyulur ki, Allahım, mənim sözümü təsdiq edən ayları nazir et. Allah subhanətə alə nazil edir. Tövbə surəsinin 74-75-ci ayələridir. Və ondan sonra cülləs tövbə edir. Peyğəmbər s.ə.v onun tövbəsini qəbul edir. Ondan sonra da ən yaxşı sahabələrdən olur. Və hər məclisdə Umeyrin adı çəkildikdə deyir ki, Allah ondan razı olsun. O olmasaydı, mən azmışdım. Yaxşı ki, o mənim səhvimi gedib, vaxtında Peyğəmbər s.ə.və çatdırdı. Növbəti ağlamaqları da ardıcıl, heç bir dəlilsiz deyəcəyəm, bunlar da təbii ağlamaqlardır. Yedincisi, zəiflikdən, iradəsizlikdən ağlamaq. Elə insanlar var, e, qadınlar, zəifdirlər, ona görə ağlayırlar. Heç nə olmadan elə biraz bir ağır söz dedin, ağlayır. İradəsizlik. Üçüncü, dəhşətləri münafiq dəsinə ağlamaqdır. Ağlayır, görürsən ki, ağlayır. Ancaq onun gözündən gələn o yaş heç də müminin gözündən gələn yaş kimi deyil. Ona oxşamır. Əgər siz elə insanlar görsəniz, vallahi ki, hiss eləyərsiniz. Ki, onlar Allah üçün deyil, dona girmək, kimisə yoldan çıxarmaq məqsədi ilə ağlayarlar. Doqquzuncusu, Bu lab dəhşətidir. Pulla, muzla ağlamaq. Pul verirlər ki, ağla da mata ağlat. Pulu götürür, başlayır, vay, vay, cəmatı da ağladır, özü də ağlayır. Vay. Olur, nə bilim nə. Onuncusu isə bəhsə-bəhs ağlamaqdır. Hamı ağlayır, mən də ağlayır. Yoxsa deyərlər ki, bu niyə ağlamadı? Bu cəmaatdan deyil namazda müxalif olub. Ağlamadı. Mənim ağlamağım gəlmir, ağlamıram. Və sonda iki sələfdən bu ağlamaq barədə gözəl sözlər qulaq asın. Görün, Malik ibn Dinar rahiməhullah nə deyir? Deyir ki, elədiyin günaha ağlamaq o günahı külək qurumuş yarpağı sovurub apardığı kimi silib aparır. Elədiyin günaha ağlamalısan ki, günahı yuyub aparsın, silib aparsın. Və başqa bir böyük alimlərdəndir. Fudayl ibn İyad məşhur alimdir. Əvvəl oğru olur, sonra alimə çevrilir və fəzilətli böyük alimlərdəndir. Radiyallahu anh, rahiməhullah. Deyir ki, gündüz ağlamaq aşkar günahları, gecə ağlamaq isə gizli günahları silib aparar. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin son sözü gəlir. Deyir ki, az gülərdiniz. İndi də gülmək barədə danışaq. Gülməyin də müxtəlif növləri var. Və ağlamaqdan fərqli olaraq gülməyi Allah da gülür. Allah ağlamaz, Allaha ağlamaq yaraşmaz. Amma gülmək, Allah gülür. Ona dəlil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına bir bunağı gəlir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm zövcələrinin yanına adam göndərir. Hər, hər biri deyir ki, evdə sudan başqa heç nə yoxdur. Və üzünü tutur sahabələrinə deyir, bunu qonağımı kim aparıb evində bir gün qonaq saxlaya bilər? Sahabələrdən biri onu ənsarlardan daha doğrusu biri evinə qonaq aparır və həyat yoldaşına deyir ki, çırağı söndür, uşaqlar üçün də saxladığın yeməyi gətir qonağın qarşısına qoy. Həyat yoldaşı da ərinin əmrinə tabi olur. Gətirir, yeməyi qoyur, işığı da söndürür, lampanı söndürür və sahabə Əbu Talha olur, səhv eləmirəmsə, radiyallahu anhu, əlini uzadır, bunun əlinə vurur, çəkir, əlinə vurur, çəkir. Yeməyi götürmür ki, qonaq hamısını yesin və doysun. Və e, səhər uyanır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldikdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah sizin bu hareketinize güldü. Allahın gülmeyi sevgiden dolayı olan gülmekti. Ve bu ayəni nazil etdi. Və yu'sirun alə ənfusihim və ləv kənə bihim xasasa və mən yuqa şuhə nəfihi fəuləyəkə humul muflihun. özləri ehtiyac içində olsalar belə, mühacirləri özlərindən üstün tutarlar. Ənsarlara etdi. Nəfsinin tamahından qorunub saxlanılan kimsələr, məhz onlar nizat tapanlardır. Bir başqa misal gülməyə aid. Bu da yenə sevincdən, fərəhdən olan gülməkdir. <clears throat> Süleyman aleyhissalamın gülməyi. Allah subhanətə alə deyir ki, nəhayət onlar qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir qarışqa dedi, ey qarışqalar, yuvalarınıza girin ki, Süleyman və ordusu özləri də bilmədən sizi ayaqları altında basıb əzməsinlər. Süleyman qarışqanın bu sözündən gülümsəyib, dedi, ey Rəbbim, mənə, mənim özümə və ata-anama verdiyin nimətə şükür etmək, sənin razı qalacağın yaxşı işi görmək üçün mənə qüvvət ver. Bu neyməti o bilirdi ki, Allah ona verib. Heyvanların dilini başa düşmək, cinlərin, quşların, bütün bu dilləri başa düşməyi Allah taala ancaq ona verib. Ancaq o başa düşür. Və məni öz mərhəmətinlə salih bəndələrinin zümrəsinə daya daxil et. Bura Süleyman Aleyhisselamın gülməyi. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin gülməyi. Ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt ağzını açıb damağı görsənincəyə qədər qəhqəyə çəkib gülməzdi. Güləndə həmişə təbəssüm edərdi ya da ki, səslə gülsəydi də ağzını tam açmazdı. Və Cərir radiyallahu anhu rəvayət edir, deyir ki, müsəlman olduğum gündən bəri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni nə vaxt görsəydi, üzümə gülərdi. Təsəvvür elə, hər dəfə o gülər üz adamı görürsən, hər dəfə də onu görmək istəyirsən. Çünki onun üzü sənə xoş gəlir. Birində onunla söhbət etdikdə, onunla oturub durduqda, dostlaşdıqda o sənə necə ləzzət edir? Vay o, üzlərindən zəhirmar yağanların halına. Yenə Ayşə radiyallahu anha rəvayət edir, deyir ki, mən heç vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin damağı görüncəyə dək güldüyünü görmədim. O yalnız gülümsəyərdi. Və biləsiniz, bu da hədisdir. Qardaşının üzünə gülümsəmək sədəqədir pulun yoxdur, gülməyin də yoxdur. Bunun üçün ki, pul lazım deyil. Gülmək sədəqədir. Və hərdən də elə gülüş olur ki, istehzaya bənzəyir, ancaq istehza deyil. Yenə də o, məhəbbətdən, qardaşlıqdan irəli gələn gülüşdür. Qardaşlıqdan irəli gələn gülüş. Necə ki, İbn Məsud radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.v-in əmrini yerinə yetirərək ağaca çıxır ki, xurma dərsin, sahabələr onun baldırlarına baxıb çox nazik olduğuna gülürlər. Baldırları, yəni ayaqları həddindən artıq nazik olur. Gülürlər. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, nəyə gülürsünüz? Qiyamət günü Abdullahın bir ayağı tərəzidə Uhud dağından ağır gələcək. Abdullahın bir ayağı tərəzidə Uhud dağından ağır gələcək. Və Əlbəttə ki, hətta gülümsəmək daim olsa, bəla gələcək, fəlakət olacaq. Daim gülümsəmək olmaz. Daim gülümsəmək qəlbi öldürür. Yerində gülümsəmək lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v qadağan edir, deyir ki, az gül. Həqiqətən çox gülmək qəlbi öldürür. Həmçinin gülmək Onlar kafiri, müşriki, münafiqi, əxlaqsızı, şər adamı yayındırmaq məqsədi ilə. Səni tanımasın deyə. Bilməsin ki, sən ona qarşı nifrət edirsən, onun üzünə gülmək olar. Və bunu da bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm öyrədir. Onun yanına bir şər adam, münafiq gəlir, içəri daxil olur, Və Rasulullah s.ə.v onun üzünə gülüb onu qucaqlayır. Sonra da yola salır. Lakin onu gördükdə yanında dayanan Ayşə radiyallahu anh fısıltı ilə deyir ki, nə pis yoldaşdır, nə pis adamdır. Ayşə radiyallahu anh da başa düşmür ki, bu nədir? Mənə onun pis olduğunu bəyan elədi. Bu tərəfdən də getdi onunla gülə-gülə görüşüb, sonra yola saldı. Səbəbini soruşur, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona başa salır. Deyir ki, <clears throat> insanların şərrindən qorunmaq üçün belə bir hərəkət etmək olar. Sonra, bayaq dedim ki, şeytan ağlayır. Bəs şeytan gülürmü? Bu sualın cavabı da yenə hədistə gəlir ki, bəli, şeytan gülür. Nə zaman gülür? Əlbəttə ki, insan xətayı yol verdikdə bu xətalardan hansını misal çəkə bilərik? Hansı xətanı etdikdə şeytan qəhqəhə çəkib gülür? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, asqırmaq, Allaha həmd etmək, Allaha xoş edir, əsnəmək isə şeytana xoş edir. Və xüsusən də əsnəyib ağzını tutmadıqda, belə etdikdə ağzını tutmadan şeytan gülməyə başlayır. Gülür sevinir ki, artıq bunu azdırmışam. Və isteyzə ilə də gülüş olur. İsteyzə ilə gülmək ancaq kafirlərə, müşriklərə, münafiqlərə, günahkarlara xastır. Müsəlman kiməsə isteyzə ilə gülsə, yavaş-yavaş onların payı olacaq. İsteyzə ilə gülənlər barədə Quranda və hədislərdə bir çox ayə və hədislər var. Bunlardan ancaq birisini sizə deyirəm, qiyamət günü ki, cəhənnəmə atılacaqlar. Allah subhanət hələ onları, kafirləri cəhənnəmə atacaq. Onlar deyəcəklər, ey Rəbbimiz, bədbəxtliyimiz bizə qalib gəldi və biz doğru yoldan azan bir cəmaat olduq. Yəni, demək istəyir ki, biz bədbəxt bir cəmaat idik, bu cür yolumuzu azdıq. Bizə başa salan olmadı bizə bildirən olmadı. Ey Rəbbimiz bizi buradan çıxar. Əgər bir də günah işlətsək, günaha qayıtsaq, əlbəttə ki, zalim olarıq. Allah subhanət hələ isə onların bu sözünə inanmır. Allah talı bilir ki, onlar nə, nə cür insanlar idi. Və görün onlara nə deyir? Deyir ki, orada alçalmış vəziyyətdə qalan və mənə heç nə deməyin. Cəhənnəmdə alçalmış vəziyyətdə qalın və mənə heç nə deməyin. Həqiqətən, bəndələrimdən bir zümrə var idi ki, onlar, ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik, indi bizi bağışla, bizə rəhm et, sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan, deyirdilər. Siz isə onları məsxərəyə qoyurdunuz, onlara gülürdünüz. Sonra da bu məsxərə, bu gülməyiniz məni yada salmağı belə sizə unutturdu. Siz onlara çox gülürdünüz. Həqiqətən, mən səbr etdiklərinə görə onları mükafatlandırdım. Əlbəttə, uğur qazananlar da onlardır. Yenə bir ayə, bu da gülmək və ağlamağa aiddir. Kafirlər bu dünyada biz möminlərə gülür. Biz möminlər isə qiyamət günü inşallah onlara güləcəyik. Allah subhanət hələ deyir ki, günahkarlar möminlərə gülürdülər. Yəni, dünyada. Qiyamət günü isə möminlər o həmin günahkarlara güləcəklər. <clears throat> və sonda bir hədis və bir şiir ağlamaq və gülmək barədə deməklə bugünkü bu söhbəti sona çatdıraq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir cənazəni dəfn etdikdə gəlir qəbrin kənarında oturur, baxır və başlayır ağlamağa. O qədər ağlayır ki, saqqalı yamyaş olur, göz yaşı. Sonra sahabələrinə deyir ki, qardaşlarım, bu gününüz üçün tədarik görün qəbr üstə getdikdə hər şeydən öncə bu sözü oradakı qardaşlara demək lazımdır. Qardaşlarım, bu gününüz üçün tədarük görün. Və Şafii də rəhməhullah çox gözəl şeir deyir həmin o gün üçün, o günə aid. Dəfələrlə bu şeiri sizə demişəm. Deyir ki, ağlayır da ey insan, sən dünyaya gələndə gülüb sevinirdilər insanlar yan yörəndə özün üçün günahla elə işlər gör ki, sən onlar ağlayan zaman sevinəsən, güləsən. Uşaq dünyaya gələndə ağlayır, ətrafdakılar sevinir ki, yeni uşaq dünyaya gəlib. Amma vaxt gələcək, onlar ağlayacaqlar sənin ölümünə. Elə olmasın ki, sən də üzü qara olasan. Üzü ağ gedəsən Allahın üzrünə, sevinəsən. Və Nizam Gəncəvi də Allah ona rəhmət eləsin. İki kupletdən ibarət beytində deyir ki, Şam kimi zərli taz əgər istəsən, gərək çox ağlayıb, sən az güləsən. Diqqətlə fikir verin ha sözlərə. Şam kimi zərli taz əgər istəsən, burada taz, əsil tazdan söhbət gedmir. Ondan da yüksək taz var. Möminin başında olan o taz. İman tazı. Gərək çox ağlayıb az güləsən. Allah subhanət hələdən istəyim budur ki, Allah taala bizə ürəkdən ağlamağı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimi ağlamağı nəsib eləsin və çox gülməkdən bizi uzaq eləsin. Subhanək Allahümə və bihəmdikə şəhədən ilə ilə ilə əstəxfirqə atubu iləyik. Allah.